Eu só quero é ser feliz. Nós é pitbull com picadilha né, de ladrão. Eu, eu, eu vi o mano sentado lá na esquina. Vou falar agora, ver se não bate biela. Os dez, os dez que tem dentro da favela. O primeiro mandamento é não aguentar, aguente da favela. Não pode morar. O segundo mandamento, já já eu vou dizer. Com a mulher do seus é filhos, não é se dá

moleque feliz. Nós é pitbull com picadilha de ladrão. Eu, eu, eu vi o mano sentado lá na esquina. Vou falar agora, vê se não bate biela. Os dez, mandamento que tem dentro da favela. O primeiro mandamento é não aguentar, aguente da favela. Não pode morar. O mandamento, já já eu vou dizer. é mulher dos cinco, não se deve Nós é, nós é pitbull com picadilha de ladrão, de ladrão, de ladrão, de ladrão, de ladrão. De ladrão. Jilla, jilla, jilla, don't, jilla, don't, jilla, don't, jilla, don't, jilla, don't, jilla, don't, jilla, don't, jilla, jilla, jilla, don't.